Išeimo knyga 31 skyrius Ir viešpats kalbėjo mozei, aš pašaukiau vardu, hūro sūnaus, ūrio sūnų, becelelį, iš judo giminės, ir jį pripildžiau dievo dvasios, išminties, sumanumo, pažinimo ir amato išmanimo, kad sugebėtų viską padaryti iš aukso sidabro, vario, brangių akmenų ir medžio. Daviau jam padėjėją Ahisamacho sūnų Oholiabą iš Dano giminės. Kiekvienam daviau išminti padaryti viską, apie ką tau kalbėjau. Jie padarys susitikimo palapinę, liudijimo skrynę, jos dangti ir visus palapinės reikmenis, stalą su jo priedais, grino aukso žvakidę su jos priedais, aukurus smilkimui ir deginamosioms aukoms, bei visus jų reikmenis, praustuvę su jos stovu, tarnavimo apdarus ir šventus drabužius kunigui Aronui ir jo sunums, kad būtų man kunigais, patepimo aliejų kvepiančius smilkalus šventyklai. Viską, ką tau įsakiau, jie padarys. Viešpats toliau kalbėjo mozei. Kalbėk izraelitams. Privalote laikytis šabo, nes tai yra ženklas tarp manęs ir jūsų, kartų kartoms, kad žinotumėte, jog aš esu viešpats, kuris jūs pašventinu. Laikykitės šabo, nes jis šventas. Kas jį suterš, turi mirti. Kas dirbs tą dieną, bus išnaikintas iš savo tautos. Šešias dienas dirbsite, o septintoji diena yra šabas, polsis pašvestas viešpačiui. Kiekvienas, kuris dirbs šabo dieną, turi mirti. Izraelitai privalo laikytis šabo, per visas savo kartas, kaip amžinos sandoros tarp manęs ir Izraelio vaikų, nes viešpats per šešias dienas sukūrė dangų ir žemę, o septintąją dieną ilsėjosi ir atsigaivino. Baigęs kalbėti, viešpats davė mozei ant Sinajaus kalno dvi akmeninės liudėjimo plokštes, parašytas Dievo pirštu.